Dame pica pollo pues que fui yo que lo compré. No me di una carne porque yo quiero tres. Y échale cachú, échale cachú. Pica po, po, música po, para po, chipeo. Po, Pollo pica pollo, ya quiere pica pollo. Ponle uno de tres pies y después nos vamos al bollo. Vamos a darle dos patadas y después vamos a enrolar. Que la valla el que yo uso está bien pura de verdad. cuidado con los enteros que te pueden chivatear y se quedan con el punto, no mandan los monos atrás. cuidado con los enteros que te pueden chivatear y se quedan con el punto, no mandan los monos atrás. Pica Respeto para el que se quede y para el que se fue también. Y mírala a ella, di que privando en fina. Y la vi parqueada en el Joa de Lumina. Que tú estabas comiendo una hamburguesa de gallina. Dime. Tu bendita madrina. Montero, eh, el de granatarima, Música para Chipeo Estudio. No hay que hablar mucho ya, ni da tanta payola. Se fue un día ahí todo tú se puede cuidar. Apágame esa vela, apágame esa vaina ahí.